While travelling on a winding country road, a tourist has been involved in a collision with another car travelling in the opposite direction. The traffic police have arrived to investigate. Λεξιλόγιο. Η σύγκρουση. Collision. Ξεκινώ. To begin. To start. Σταματώ. To stop. Κουράζω. To tire. Καταπάνω. At. On. Η ταχύτητα. Speed. Η σύγκρουση. Ποια από σας οδηγούσε το αυτοκίνητο όταν έγινε η σύγκρουση? Εγώ οδηγούσα. Το όνομά σας? Λίντα Τόμψεν. Λοιπόν, να μου πείτε τι έγινε. Από πού να αρχίσω? Μα, από την αρχή φυσικά ξεκινήσαμε νωρίς το πρωί από το ξενοδοχείο μας για να πάμε μία εκδρομούλα στα βουνά. Έχουμε νοικιάσει ένα μικρό αυτοκίνητο για μία εβδομάδα. Κατά τις 10 το πρωί καταλάβαμε ότι μας είχε κουράσει το ταξίδι και σταματήσαμε σε ένα χωριό. Είχαμε ήδη βάλει βενζίνη σε ένα βενζινάδικο. Κατά τις 10 και μισή ξεκινήσαμε και καθώς βγαίναμε από το χωριό εγώ είδα το άλλο αυτοκίνητο να προχωρεί κατά πάνω μας με μεγάλη ταχύτητα. Εγώ τα είχα χάσει και προσπάθησα να σταματήσω το αυτοκίνητό μου αλλά το άλλο έπεσε πάνω μας.